Znači pitanje namaza, odnosno pitanje seđde i e, spuštanje laktova na pod. Kod, znači kod seđde. Kada ima navika kod e, namaza u, da žena kod, na seđdu kad pada, pada laktovima i da je to upravo razlika između muškarca i žene. To nije ispravno. Ispravno je da i muškarac i žena kad padaju na seđdu stavljaju svoje lice i šake otisak na, na, na, na seždu, a laktovi moraju biti dignuti jer ovdje znači praksa oponašanja kako stoji u zabrani u hadisu poslanika selam da ne treba oponašati svojim rukama ležanje psa jer pas stavlja upravo svoje prednje noge kada sjedi ispruženim i laktovima stavlja i na, na tlo a musliman znači u namazu u srti ne treba tako činiti bilo da je muškarac ili žena